Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 18-ն է, օրը 5 շաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպան արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տատևիկ Գասպարյանը։ մեր ծրագրում։ Արցախի քրթական հիմնադրամն արդեն սկսել է Բարքամ Արցախ 2015 տեղեկատվական ոլորտի ամենակարևոր միջոցառման պատրաստությունները։ Մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած սյուժեում։ Օրերս Արցախում բացվեց Երևանում արդեն 10 տարի գործող Ավրորա ռադիոկայանի մասնաճյուղը։ Ռադիոյի գործնությանը ծանոթացել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ նախ ասենք Քնար Բաբայանին։ Արցախի կրթական հիմնադրամը արդեն սկսել է Բարքեմփ Արցախ 2015 տեղեկատվական ոլորտի ամենամյա կարևոր միջոցառման պատրաստությունները։ Կրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանի խոսքով այս տարի Բարքեմփն անցկացվելու է հուլիսի վերջին Խարվաճար քաղաքում։ Անցյալ տարի մենք վրանային տարբերակով ենք կազմակերպել Ցմակահող գյուղում Արտակերտի շրջանի։ Ծրագիրը բավական հաջող ստացվեց, արձագանքները դրական են եւ կարեւորը փորձեր բերեցինք, որտեղ մի բանավոր հյուրանոցային պայմաններում ես կազմակերպում, այսպես ջերմոցային պայմաններում, մյուս բանը, երբ դու արդեն կիսարկածային պայմաններում կազմակերպում ես վրանային տարբերակում, մի քիչ բարդ է կազմակերպչականանում, բայց արեցինք, ստացվեց եւ այս տարի որոշենք ավելի բարդացնենք կազմակերպիչների համար իհարկե եւ անել ենք հրավաճառում։ Միշտ 5 օր է տեղում, այս անգամ մենք որոշել ենք եւս 1 օր ավելացնենք, սովորաբար 3 օր հատկացում ենք Զուգբար քեմփին, մեկ օր այցելուց զորամաս կամ ինչ որտեղ։ Այս տարի որոշենք երկու օր հատկացնել, մեկը զորամասը, մեկը ինչ որ պատմական միջավայր։ Ձևաչափը միշտ փոխում ենք ըստ պահանջարկի։ Այս տարի նույնպես օտարերկրյա մշտական հյուրերից բացի կլինեն նոր մասնակիցներ։ Միջոցառման նկատմամբ հետաքրքրությունը տարեց տարի ավելանում է։ Արդեն ունենք մշտական հյուրեր դրսից, կլինեն Դանիայից, Միացյալ Նահանգներից, Հոլանդիայից, Ռուսաստանից, ու բնականաբար նաև Հայաստանից, դա մշտական։ Արդեն կան պահանջարկ, մարդիկ խնդրում են տարբեր երկրներից, ասում են, գոնե 2-3 ամիս նախորդ մեզ զուշացրեք, որտեղ շատ մարդիկ արդեն post factum գրում են ասում բաներ չգիտեն, հետաքրությունը մեծ է։ Զրուցակիցս հիշեցնում է, որ անցած տարի օգոստոսին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կատարված դեպքերի պատճառով նախապես գրանցված մասնակիցների մի մասը չի եկել։ Այս տարի, սակայն, կազմակերպիչները ակնկալում են հյուրերի կրկնակի աճ։ Հաշվի առնելով որ Բարքեմփը ոչ ֆորմալ միջոցառում է, ամեն ինչ պետք է լինի ոչ ֆորմալ, մենք նկատի կառնենք ընդհանրենա ինչ ոլորտում է աշխատում օֆսայտ է ներկայացնելու։ Այս տարի մենք որոշել ենք մի քիչ էլի ձևաչափը փոխենք եւ ոչ թե տեղում ենք մենք որոշելու ով է գալու ով չէ, այլ Երևանում եւ դրսում ենք ունենք արդեն գործընկերներ, ում հետ մենք նախնական արդեն պայմանավորվել ենք, որ տեղում իրենք են արդեն զնելու։ Ֆիլտրի դերը իրենք կկատարեն տեղում, մենք արդեն վերջնական որոշում կկայացնենք, որ ում ենք հրավիրում, ում չէ։ Մոտորապես 90%-ով դրական պատասխաններ են ստանում։ Անցյալ տարի 70 հոգի է նախատեսված, եկել են 50 հոգի։ Այս տարի մենք եթե ստացվի տահաստված մոտ 100 հոգի ենք ուզում ընկրկենք ծրագրով։ Խարվաճարում շատ լավ երիտասարդություն կա, ակտիվ բավական։ Հիմա մի 30 հոգի միայն Խարվաճարից մասնակցեն, մի 20 հոգի մենք կընտրենք տեղացիներից, մնացածները մի 50 հոգի դրսից։ Բարքեմփ Արցախ 2015-ի թեման տեղեկատվական անվտանգությունն է։ Վլադիմիր Գրիգորյանն է մանրամասնում թեմայի կարևորությունը։ Միանշանակ տեղեկատվական անվտանգությունը, որովհետև ամեն անգամ մենք համարում ենք, որ ինֆորմացիոն դաշտը ոչ թե կարևոր, այլ ինքն է կարգավորում սկզբնական շրջանում ամեն ինչը, քո իմիջը, քո վարկանիշը, ամեն ինչը սկսում է տեղեկատվական ֆոնից։ Եթե դու չես կարողանում ապահովել նորմալ դրական տեղեկատվական ֆոն, ապա մյուս ոլորտներում դու հաստատ քո ծրագրերը կտապալես։ Միջոցառման ընտրության վարն էլ ըստ կազմակերպիչների ինքնանպատակ չէ։ 3 տարի առաջ կար այսպիսի գաղափար կազմակերպել Ծառ գյուղում, ամենաբարձր գյուղն է Խավաճարի շրջանում եւ ընդհանրապես Ղարաբաղում 2100 մետր ծորնակի լեսից բարձր շատ հրաշալի հիանալի բնություն ունի, շատ սիրուն է տղա, բայց ինտերնետի տեսակետից մեր մանապալիստը Ղարաբաղ Ցելիկոմը ինչպես միշտ հրաժարվեց տրամադրել կապ տեխնիկապես դա հնարավոր չէ, Արմինկոն ասեց տեխնիկական խնդիրներ կա, դրա համար ծարգյուղը չստացվեց։ Դրա համար որոշեցինք ցմակահողում անել։ Այս տարի ոչ թե ծարգյուղում ենք անելու, այլ Խարվաճար ազատագրված հայկական տարածք է։ Շատ են խոսում Խարվաճարի մասին, ընդհանրապես շատ են խոսում ազատագրված տարածքների մասին, տարբեր տերմիններով ենք խոսում, բայց մենք ուզում ենք շեշտ դնել, որ դա հայկական ազատագրված տարածքներ են։ Ու ապացուցենք մեր բազմաթիվ հյուրերին, որ իսկապես դա հայկական տարածքներ են։ Պատմամշակութային արժեքներով, պատմությունով Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ ես երբևէ չեմ մոռանա լուցքիներով այն աղջկան տավոբիկ այն աղջկան ես երբևէ չեմ մոռանա ախ ոնց էր մրսում ոդա ես երբևէ չեմ մորանալ լուցկիներով այն աղջկան ոտաբովի այն աղջկան ես երբևէ Կարծիքն է եթերում օրվա հունիսի 18-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Օրերս Արցախում բացվեց Երևանում արդեն 10 տարի գործող Ավրորա ռադիոկայանի մասնաճյուղը։ Ռադիոյի գործնեությանը ծանոթացել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Ցանկացած լրատվամիջոցում աշխատանքը ենթադրում է նվիրվածություն, անսպարսեր ու կատարած աշխատանքի արդյունքի հանդեպ հավատ։ Ինձ թույլ եմ տալիս սուբյեկտիվ լինել եւ հավատարմության պահանջի առումով առանձնացնել ռադիոն։ Միայն ձայնի միջոցով փոխանցել ոչ միայն տեղեկատվություն, այլև վերաբերմունք թերևս ամենադժվարն է։ Նույնպես Արցախյան ռադիոական ընտանիքում համալրում կատարվեց եւ Երևանում արդեն 10 տարի գործող Ավրորա ռադիոկայանը մասնաճյուղ բացեց նաեւ մեզ մոտ։ Հենց Օբելյանի արթիվ եւ արցախցիներին եւ իրենք իրենց արված նվերը կարելի է լավագույնը համարել։ Հունիսի 15-ին Ստեփանակերտցիների կողմից սիրված Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում կատարվեց պաշտոնական բացում Երևանի հետ ուղիղ կապով Ստեփանակերտցիների հետ հարցազրույցներով, նաև նվերներով։ Բացման արարողությունից ժամեր առաջ հանդիպեցինք ավրորայականներին։ Ռադիո Ավրորայի կոմերցիոն բաժնի աշխատակից Անդրանիկ Հակոբյանը, ում մասնագիտությունը բոլորովին էլ չէր ենթադրում աշխատանք որևէ լրատվամիջոցում, ռադիոյի խորհրդավոր աշխարհին ծանոթանալուց հետո այլևս դարձավ այդ աշխարհի մի մասնիկը։ Անդրանիկ նախ թույլ տվեք շնորհավորել, որ Արցախում ընդամենը ժամեր անց կհնչի Ավրորայի ձայնը եւ ես որպես գոլեգա շատ ուրախ եմ։ Ուզում եմ սկսել այնտեղից, որտեղից այդ կապը ռադիոյի հետ, սերը կապը։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն շնորհավորանքների համար, նաեւ ասեմ շնորհավորում եմ Արցախի ժողովրդին, որովհետեւ մենք այստեղ սկսեցինք հերարցակել հենց նպատակ լինա, որ Արցախի ժողովրդին մենք ներկայանանք մեր լավագույն կողմերով, իսկ լավագույն կողմերը Ավրորայի դրանք, չգիտեմ, ասեմ ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար, բայց եզակի են ամբողջ Հայաստանում, ինչու՞ չէ նաև, որովհետև թե իր տեխնիկական հագեցվածությամբ, թե ծրագրային առումով, թե իր հնչողությամբ, լրատվական առումներով, երաժշտական առումով, հագեցվածությամբ։ Այո, ամբողջական հագեցվածությամբ Ավրորան տարբերվում է մյուս բոլոր ռադիոկայաններից։ Նմանատիպ հնչողություն չկա ուղակի։ Միակ ռադիոկայանն է Հայաստանում, որ հերարցակումը նաև արդեն Լեռնային Ղարաբաղում 3 դես ստերեո։ Դա տարբերակել հատուկ սարքավորներ պետք է ուղակի ռադիոընթնիչներով, որ փոխեն միանգամից կզգան եւ ձայնի բարձրությունը եւ մաքրությունը եւ այդ էֆեկտը, որը տալիս է հնչողությունը։ Ինչ վերաբերում է իմ սերը կամ իմ մտածումը ռադիոյին, ես ձեզ ասեմ, դա Երևի թե շատ վաղուց է դեռ երբ կողմնորոշվում էի ոնց պիտի կյանքս դասավորեմ, դեպքերի բերումով ես ընտրեցի էկոնոմիկա եւ հաշվապահություն մասնագիտությունը, բայց բախտի բերումով այնպես ստացվեց, որ ես հայտնվեցի ռադիոյում, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ իմ տարերքը ու իմ ցանկությունները ավելի շատ կապված են ռադիոյի հետ, քան այն մասնագիտության, որը որ ես ընտրել եմ հաշվապահության հետ։ Ու երևի 10 տարուց ավել ես այս ոլորտում եմ, ու 10 տարի հենց բացման օրվանից այնպես ստացվեց, որ ես հայտնվեցի իհարկե շնորհիվ ղեկավարության Ավրորայի, Ավրորայում։ Ու ոչ միայն չեմ զղջում, այլ շատ հպարտանում եմ դրանով, որովհետև աշխատել առաջադեմ ռադիոկայանում Հայաստանի դա իրոք մեծ պատիվ է եւ նաեւ երակի մեծ պատասխանատվություն։ Կարող ենք ասել, որ ձեր ընտրած մասնագիտության, այսպես ասենք, 4 առանց էմոցիաների կողմը լրացնում է ռադիոն։ Ես ձեզ ասեմ, իմ մասնագիտությունը այնպես չի, որ 4 է, որովհետև ցանկացած մարդ, ով աշխատում է ռադիոյում, կհամաձայնի, եթե անգամ ինքը տեխնիկական մասի աշխատող է, ինքը միևնույնն է գտնվելով ռադիոյի թիմի մեջ, իր անմիջական մասն։ Չէ, նկատի ունեմ ձեր առաջին մասնագիտությունը։ Այմ առաջին մասնագիտությունը։ Իմ առաջին մասնագիտությամբ ես երբեք չեմ աշխատել, դա էլ ձեզ ասեմ։ Էնպես որ իմ հիմնական եւ առաջին մասնագիտությունը դարավ հենց ռադիոն։ Եվ հետաքրքիր է ինչ ակնկալիքներ ունեք Արցախում աշխատանքային սկզբից։ Ակնկալիքները երևի թե մեկն է զուտ մարդասիրական առումով։ Այսինքն ռադիոկայանը իհարկե սուտ կլինի, որ ասենք կոմերցիոն նպատակ չի հետապնդելու ընդհանրապես, բայց առաջնայինը եւ հիմնականը դա զուտ, որpիսի մենք կարողանանք Արցախի ժողովրդին մատուցել որակյալ եւ լավ ռադիո։ Ինչքան գիտեմ, ռետրանսլյացիա է լինելու, այսինքն ձեր եթերներն են դեռևս լսվելու, իսկ հետագայում կան ծրագրեր, ասենք, տեղի աշխատակիցներին ընդգրկելու կամ Ես ձեզ ասեմ, ի սկզբանե, այո, նպատակը վերահեռարցակումն է այստեղ Ավրոր ձմռայի, բայց հենց բացման օրվանից արդեն մենք տեղի աշխատուժին ներգրավել ենք տեխնիկական մասով եւ հետագայում ինչ կլինի դեռևս ասել եմ մի քիչ վաղ է, բայց ընթացքում միանշանակ ինձ թվում է պլաններում ոնց է լինի կհայտնվի նաեւ տեղի պահանջներից է կախված ամեն ինչը։ Կլինի պահանջարկ, կլինի առաջարկ միանշանակ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ իհարկե եւ երևի Արցախի ժողովուրդը կողջունի, շնորհակալ կլինի նաեւ համատեղ ինչ որ ջանքեր կգործադրի լավագույն լավագույն աշխատանքի համար հենց Արցախում։ Ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախի կառավարությանը, որովհետև եթե չլիներ այն հրավերը, որը եղավ այս տարվա սկզբին, չէր լինի նաև մեր հերարցակում առաջի հնչակների, որովհետև անկեղծ գալով առաջի անգամ Լեռնային Ղարաբաղ ամբողջ թիմը, այն թիմը, որը որ եկել էր մեր դնոյության գլխավորությամբ ուղակի սիրահարվեց Արցախին եւ հենց կառավարության հրավերն էր պատճառը, որ Ավրորան հայտնվեց Արցախում։ Ռադիո Ավրորայի հնչյունային ռեժիսոր Լիա Խաչպանյանը, ով արմատներով արցախցի է, առանձնակի ողջավորությամբ է վերաբերվում հենց Արցախում Ավրորա ունենալու մտքին, որովհետև նույն հաջողականությամբ նաև մեզ արցախցիներից այս ռադիոկայանը լսելու հնարավորությունը յուրատեսակ կամուրջ է միասնության եւ ձերք ձերքի գործելու պատրաստակամության։ Լիա, քանի որ քեզ մի քիչ ավելի շատ եմ ճանաչում եւ շատ ավելի շատ եւ կցանկանայի դու սկսես այնտեղից, որ համեմատություն անես, դու աշխատել ես նաեւ այլ լրատվամիջոցներում, թերթում, մանկական ամսագրում, ինչքան հիշում եմ, նաեւ մանկական հեռուստանախագծում։ Եվ դու կարող ես անշուշտ համեմատություն անել ռադիոյի եւ մյուս լրատվամիջոցների։ Իհարկե։ Ճիշտ ասած, ռադիոն իմ կյանքում հայտնվեց ուղիղ 2 տարի առաջ Դա երևի իմ ներքին երազանքն է միշտ եղել ուսանողական տարիներից սկսած։ Ես միշտ երազել եմ աշխատեմ ռադիոյում։ Ամեն լրատվամիջոց ունի իր հետաքրքրությունը, իր ուրույն տեսակի մեջ ինքը լավն է, հետաքրքիր է, բազմաբովանդակ է, բայց ռադիոն լրիվ ուրիշ է ինչ առումով, որ ռադիոյում դու ոչ տեսնում ես, ասենք թերթը, եթե դու ինչու մի բան կարդացել ես, դու կարող ես նորից կարդալ ու ընկալել մեկ ուրիշ ձևով, եթե ինչու մի բան լավ չես հասկացել, լավ չես լսել, անդրադառնաս դրան։ Հերոստատեսության մեջ դու ունես կադր, կադրը քեզ կարող է տալ շատ ավելի ինֆորմացիա, քան ձայնը։ Իսկ ռադիոյում դու ունես միայն ձայն։ Դու միայն ձայնով պետք է կարողանաս քո լսարանին հետաքրքրել, գրավել ու պահել։ Այդ առումով ռադիոն շատ ավելի հետաքրքիր է ու ռադիոյում աշխատելը շատ ավելի մարդկային ու աշխատանքային ու նաև ստեղծագործական ինչը կարևոր է, ներդրում է պահանջում մարդուց։ Ու ռադիոն իսկապես ինձ համար կոնկրետ մարդով որ աշխատել է եւ մամուլում, եւ հեռուստատեսությունում, եւ ռադիոյում, ռադիոն համար մեկն է։ Ես միշտ ընդգծում եմ, որ ռադիոն հավատարմություն է պահանջում Այո։ Իմ մոտ անթափ այդ զգացողությունն է, որ մեկ անգամ ռադիոյում ոդկ դրած մարդը այլևս կապվում է։ Հա, դա իրոք այդպես է ու ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր ռադիոկայանում ինչքան մարդ որ աշխատում է, բոլորի համար իսկապես ես հիմա չեմ չափազանցում, դա իրոք այդպես է։ Ռադիոն համար մեկն է։ Եթե օրինակ ես պետք է գնամ իմ ընկերներից ինչ որ մեկի տուն կամ ինչ որ առիթի ու ռադիոյում ինչ որ գործ կա անելու, ես ոչ միայն այդ գործը չանեմ, ես չեմ գնա։ Այսինքն ռադիոն Ռադիոն պահանջում է նաև մեծ նվիրում։ Դու եթե մտնում ես ռադիո, ինքը պետքա դառնա քո երկրորդ ընտանիքը, քո երկրորդ տունը, ու ինքը դառնում է իսկապես։ Ու մեր ռադիոկայանում չկա այնպիսի մարդ, ում համար դա ես վստահաբար եմ ասում, ռադիոն լինի երկրորդական։ Կամ ինքը առաջինն է ընտանիքի կամ մնացած այլ սպեկտրների հետ հավասար նույն գծի վրա, կամ ինքը կներեք, մի բայց քիչ մի քիչ ավելի բարձր է ու իսկապես մենք շատ ենք սիրում մեր ռադիոկանը, մենք աշխատում ենք մեծ նվիրումով ու ինչ որ անում ենք, իսկապես անում ենք սրտանց։ Ու այս մեր 10-ամյակի կարգախոսերից մեկն էլ հենց ռադիո Ավրորա 10 лет от всего сердца։ Ու դա իսկապես այդպես է։ Իդեպ 10-ամյակի մասին ռադիո Ավրոյան 10 տարեկան դարձել եւ իր 10-ամյակի այսպես ասած նվեր, որպես եւ արցախցիներին եւ հենց ռադիո Ավրորային մատուցեց Արցախում ռադիո Ավրորա Ա, բացելով, այո։ ինչը խոստովանեմ մեզ համար նույնպես հաճելի է եւ գուցե անակնկալ էր ինչ որտեղ աննախադեպ բան է ամեն դեպքում Արցախում բացել ռադիոկայան։ Ես որպես ռադիոական շատ ուրախացա անկեղծ եւ կոնկրետ քո որպես ռադիոականի նաեւ անհատապես անդրադառնամ որպես արցախցու արմատներով։ Այո, այո։ Ինչ ակնկալիք, ինչ զգացողություն ունես։ Ոյ, զգացողությունները շատ տարօրինակ են ճիշտն ասած։ Երեք գալիս էինք ճանապարհին ու հենց մտանք Արցախ, րոպեն մեկ փոխում էինք ռադիո, երաժշտություն էինք լսում, քանի որ այդ հատվածում չէր բռնում ռադիոկայանը, անդադ փոխում էինք ու անհամբեր սպասում ենք, երբ պետք է հնչի ավրորան, ու հենց ավրորան հնչեց, բոլորից մեջ ինչ որ էյֆորիչիսկի հոգեվիճակ էր, մի տեսակ չէինք էլ հավատում։ Իսկապես այսօր առավոտյան գալուց դա ենք խոսում, որ այնպեսի տպավորություն ոնց որ գնացին արտերկիր, չգիտեմ Շվեյցարիա, որտեղ Ղարաբաղը իրոք իր բնությամբ հիշացնում է Շվեյցարիան, ես չեմ եղել Շվեյցարիայում, բայց <laughs> ինձ թվում է որ Արցախը Շվեյցարիան է։ Ու այնպեսի տպավորություն ոնց որ դու Շվեյցարիայում լսում ես ռադիո ավրորա։ Չնայած իրականում մեզ աշխարհի ցանկացած կետում կարելի է լսել, քանի որ մենք on-line հեռարձակ հրապարակում ունենք։ Բոլոր երկրներում մարդիկ կարող են մեզ օնլայն հետևել, լսել։ Իրոք շատ շատ հուզիչ զգացողություն են ու իսկապես մեր կարքախոսը մեկ ազգ, մեկ ռադիո եւ մեկ հաճախականություն։ Դա պատահական չի ընտրված։ Ավրորան ուզում է ասել, որ մենք իսկապես մեկ ազգ ենք, մենք իսկապես մեկ ժողովուրդ ենք։ Մենք չպետք է մտածենք, որ եթե Արցախա պետքա գնալ այնտեղ ուղակի թթիողի խմել, ջենգյալով հաց ուտել, ուրախանալ, ժամանակ անցկացնել, օգտվել մարդկանց անսահման հյուրասիրությունից ու բարությունից ու հետ վերադառնալ մեր մեր տները ու շարունակել մեր կյանքը ասելով, «Վա ինչ համով էր Արցախի ուտելիքը» եւ այլն են։ Չէ, մենք ուզում ենք ասել, որ Արցախը մերն է, մենք այստեղ աշխատում ենք, մենք այստեղ կանք, մենք անում ենք դա մեր ժողովրդի համար, մեր հայ ազգի համար, որովհետեւ Արցախ ու Հայաստան դա մեկ ամբողջություն է։ Իսկ մեր ավրորան, որը հնչում է եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, դրա վառ ապացույցն է։ Մարիան Նավորսկանյանը, ում Ավրորայում կնդիրներն ավելի շատ ճանաչում են որպես Մարիաննա Ախոտնիկովայի, խոսքում ընդգծեց ընտանիք բառը, ինչն արդեն թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Ավրորայում մարդիկ ոչ թե պարզապես աշխատում են, այլ ապրում ընտանիքի պես, իրար մասին հոգալով ու ընդհանուր գործին նպաստելով։ Իսկ հենց Մարիաննայի վարած հաղորդումներն ել ավելի են սերտացնում ռադիո ընկնդիր կապը։ Շուտով կլրանա 5 տարին, ինչ ես մտել եմ Ավրորայի ընտանիք։ Հատկանշական է ընտանիք բառը այս պարագայում եւ Լիանել, Անդրանիկնել ընդգծեցին հենց այդ ընտանիքի կուր լինելու գաղափարը ռադիոյում, կոլեկտիվում, ինչը շատ կարեւոր է ինձ թվում է։ Մայնայ քեզ համար ինչով է առանձնանում ռադիոն։ Սկսենք նրանից, որ ես հենց հետ եմ վերադարձել Երևան, մինչեւ այդ ես ապրել եմ Մոսկվայում, ուսումս երկու բարձրագույնս է ստացել եմ Մոսկվայում, շատ տեղեր եմ աշխատել, բայց ոչ մի կամպանիայում չի եղել այդ տենց մտնոլորտ, ոնց որ ավրորայում, այդ իսկ պատճառով էլ, չգիտեմ, արդեն 5-րդ տարին է ու ես շուտով իմ դիմաց հարց է դրած, որ ես էլի հետ պետք է գնամ Մոսկվա, ձգձգում եմ ինչ որ ճանապարհներ եմ գտնում, որ ավելի ուշ հետ վերադառնամ Մոսկվա։ Ես չեմ համարում, որ ես գնում եմ աշխատանքի օրինակ։ Իմ համար ես տնից գնում եմ տուն։ Գնում եմ տուն, որտեղ իմ երկրորդ ընտանիքն է, որտեղ շատ բոլորս ջերմ ենք, որտեղ բոլորս բոլորի համար առաջին հերթին ընկեր ենք, ոչ թե գործընկեր։ Դա գալիս է իհարկե մեր տնօրինությունից, որովհետև եթե մեր տնօրինությունը հնարավորությունը տենց մտնոլորտ չստեղծան ցանկացած մարդ մտնելով Ավրորա ավտոմատ չի դառնա տենցին ոնց որ հիմա արդեն կան։ Ես հույս ունեմ, որ հետագայում Հայաստանի մնացած լրատվականները, TV-ները այդքան ջանք չեն խնայի, ոնց որ Ավրորան չխնայեց ցանկացած ռեսուրս, որ ստեղծի Ավրորան Ղարաբաղում։ Ես ասեմ, որ ստեղծելով Ղարաբաղում Ավրորան, մենք ոչ մի կոմերցիոն բան չենք հետապնդում, այսինքն ինքը զուտ մարդկային առումով ստեղծվել է ժողովրդի համար, մեր համար, ձեր համար, մեր բոլորիս համար։ Երբ որ մենք մտնում ենք Ղարաբաղ ու լսում ենք ադրբեջանական ռադիոկայաններ, դա լավ չէր։ Հիմա մենք ստեղծել ենք այնպիսի ռադիոկայան, որ նույնիսկ ադրբեջանի տերիտորիայում այստեղի ռադիոկայանն է բռնում, այսինքն սիգնալը այնքան ուժեղ է, որ քիչ է ամբողջ Արցախն ահվաճվեցանում։ Մի հատ էլ հələ այնտեղ մեր հաղորդումները, մեր երաժշտությունը լսվելու է նաև այնտեղ։ Ինչ բնույթի հաղորդում ես պարունում։ Ինտերակտիվ հաղորդում է, խաղ է, մենք հնարավորություն ենք տալիս շահել 30 լիտր բենզին։ Կոչվում է ограбление по, եւ ասեմ, որ համ не хочу в Америку, համ в ограбление по արդեն Արցախի ժողովուրդը կարող է զանգահարել։ Մենք այնպեսի պայմաններ ենք ստեղծելու, որ դուք ոչ մի ավել գումար չմուծեք ռոումինգի համար եւ այլն եւ այլն։ Դուք անմիջապես այստեղից զանգելու եք եւ ձեր հեռախոսից գնալու այն գումարը, որը որ դուք կզանգեք ձեր մեր ընկերուհուն, որը որ կողքի շենքում օրինակ ապրում։ Շնորհակալություն, հաջողություններ իհարկե։ Կարծում եմ համատեղ ջանքերով ամեն ինչ կստացվի։ Մերսի։ Հետագա լայնածավալ ծրագրերի մաղթանքներով ու աջակից լինելու պատրաստակամությամբ ռադիո Ավրորա Արցախին բարի երթ ու անխափան եթեր։ հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ես եմ լուր, դու ես լուր sky. այսօրվա մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Իվան Գոնչարովը ռուս հայտնի գրող, Շարլ Լավերանը, ֆրանսիացի ֆիզիոլոգ, բժիշկ, համաճարակաբան, Նոբել համարձանակագիր, Վարլամ Շալամովը, ռուս արձակագիր եւ բանաստեղծ, Ջերոմ Կարլեն, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբել համարձանակագիր, Ֆրանկո Մոդիլյանին, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբել համարձանակագիր, Լարետ Վաղարշյանը, հայ անվանի ռեժիսոր, Ալան Սենդինջը, ամերիկացի աստղագետ, Յուրգեն Հաբերմասը, գերմանացի փիլիսոփա եւ սոցիոլոգ, Դադլի Էշբախը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբել համարձանակագիր, Յուրի Ռոբերտի Սոլոմինը կինոյի թատրոնի ռուս դերասան, Փոլ Մակքարտնին բրիտանացի երաժիշտ, երգիչ, կոմպոզիտոր, The Beatles խմբի անդամ, Ֆաբիո Կապելոն իտալացի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ, Մաքսիմ Գալկինը Էստրադայի ռուսաստանցի դերասան, նմանակող հեռուստահաղորդավար։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Çanar sur Traverse Chora as